وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu Islam jambo la kwanza katika khutba yetu ya leo naihusia nafsi yangu na kuwahusia enye ndugu zangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyatekeleza yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na pia vile vile kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na hii ndiyo maana halisi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anavyosema Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullah, alayka bitaqwa Allah fi fi'li amrihi wa tajtanibu almanhiya anhu wa tub'idu wa kun mukhlisan lillahi wahdhar min ar-riya wa tabi' rasul in kunta ta'budu kwa hivyo ndugu Muislamu, ni juu yako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, na pia vile vile kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kukomeka nayo na kujiweka nayo mbali, na pia vile vile kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yake mema, kadhalika na almutabaa kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila ambacho kwamba wakifanya. Hii ndio maana halisi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kufuzu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza. Kwa hivyo watakaofaulu fi dunya wal akhirah ni wale ambao kwamba watamcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyatekeleza matendo mema na pia vile vile kujiweka mbali kutoka maana yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Ndugu Waislamu, walillahi alhamdu wal minna, tumeweza kukamilisha na kuutimiza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, hii ni neema kubwa kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani tukaweza kufunga tukaweza kutekeleza ibada mbalimbali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika yale yenye kuonesha ukubwa wa neema hii ya kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani na pia vile vile kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuyafanya matendo mema ndani yake. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah katika kitabu chake Lataif Al-Ma'arif asema قال معلى ابن الفضل رحمه الله كان السلف يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان وكانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يتقبله منهم معلى Mualla bin al-Fadl rahimahullah asema kana salafu, walikuwa wale wema waliotangulia katika maswahaba baada kuondokewa na mwezi mtukufu wa baada kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia vile vile walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya miezi misita Allah yatakabali matendo ambayo kwamba wameyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo tendo la kufunga saumu kadhalika kuswali kadhalika kusoma Qur'ani na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na sadaka na matendo mengine mbalimbali ambayo kwamba wameyatekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ndugu Islam, ni wajibu juu ya kila mmoja katika Waislamu kuwaiga hawa wajawema Walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi misita awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya kuondokewa na Ramadhani walikuwa hawaregei nyuma, pia vile vile walikuwa hawaghuriki na nafsi zao, wakasema Ramadhani ishaondoka, kwa hivyo kwisha, tushamaliza. La, pia vile vile walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, sitata ashhurin, ndani ya miezi misita, an yataqabbalahu minhum, Allah subhanahu wa ta'ala ayatakabali matendo yao. Kwa hivyo ndugu Islam, lazima tujitahidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala na kujidhalilisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, ayatakabali na kuyapokea matendo ambayo kwamba tumeyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maana hakuna aliye na hakika na hakuna aliye na garantii kuwa matendo aliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala ameyatakabali na kuyakubali na kuwa atamlipa thawabu. Hakuna ambaye kwamba ana uhakika na jambo hili. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayatakabali yale matendo ambayo kwamba ameyatekeleza ndani ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo tendo la kufunga na matendo mengine mbalimbali. Kadhalika pia vile vile Muislamu afaa awe na khaufu na awe na rajaa, awe na hofu katika yale ambayo kwamba yuwayafanya, na pia vile vile awe na matarajio katika yale ambayo kwamba yuwayafanya, awe na hofu kuwa yale ambayo kwamba yuwayafanya huenda Allah subhanahu wa ta'ala asiyakubali akayaregesha, na pia vile vile awe na rajaa, awe na matarajio, asikate tamaa, awe na matarajio ya kuwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ama yale ambayo kwamba ameyatekeleza huenda Allah subhanahu wa ta'ala akayatakabali na kuyakubali na kumlipa thawabu. Na hii ndiyo njia ya wema waliotangulia kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila wale wema waliotangulia ilikuwa wakitoa yale ambayo kwamba Allah amewapa katika mali wanatoa hali ya kuwa nyoyo zao za babaika nyoyo zao za ogopa nyoyo zao zina hofu huenda kile walichokitoa Allah subhanahu wa ta'ala akakiregesha na asikubali kwa hivyo hivi ndivyo walivyokuwa waja wema wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in wale wema waliotangulia walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala baina al-khawf war-raja wakiogopa asije Allah subhanahu wa ta'ala akayakataa matendo yao na akayaregesha, na pia vile vile wakitarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, ndugu Muislamu, unapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, unapotekeleza ibada, lazima uwe na nguzo mbili hizi. Nguzo ya kwanza ni al-khawf, kuogopa, na nguzo ya pili ni arraja, kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdurrahman bin Nasir asadi sadi rahimahullah qal, anasema wa kun sa'iran baina al-makhafati war-raja huma ka janahi ta'irin hina taksidu wa kun sa'iran baina al-makhafati katika njia yako ya kuelekea Allah kwa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala lazima ukusanye mambo mawili jambo la kwanza ni al na jambo la pili ni ar-raja Allah subhanahu wa ta'ala kwa khawfu pia vile vile twamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa matarajio hakadha kana salafu salih hivi ndivyo walivyokuwa wale wema waliotangulia walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala sitata ashhuri awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na pia vile vile walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Ramadhani ndani ya miezi misita Allah subhanahu wa ta'ala ayatakabali matendo yao wala ilikuwa hawaregei nyuma hawaachi matendo mema baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani walikuwa wakiendelea kuyatekeleza matendo mema. Hivi ndivyo Muislamu anavyotakikana kuwa kuendelea kumwabudu Mola wake mlezi ila almamat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka alyaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume, muabudu Mola wako mlezi mpaka kikujie kifo. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani sio kuondokewa wala sio kukatika matendo mema matendo mema ni jambo ambalo kwamba liendelea ila almamat wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ndugu islam kadhalika al ibn rajab al rahimahullah katika lataif almaarif asema إن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا أسيم رحمه الله hakika yale matendo mema ambayo kwamba mja alikuwa akijikurubisha kwayo kwa mula wake mlezi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi matendo mema kama hayo la tanqati'u biinqidai ramadhani, hayakatiki baada ya kuondoka kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo, ndugu islam matendo mema bado yapo na bado yanaendelea. Ibada ya somu tuliyotekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibada ambayo kwamba inaendelea. Kuna siyam siti min Shawwal, kufunga siku sita za mwezi mtukufu wa Shawwal, za mwezi wa Shawwal baada ya Ramadhani. Kuna funga ya Jumatatu na Alhamisi, kuna funga ya masiku meupe, kuna funga ya Muharram, Ashura. Kwa hivyo ndugu Islam, ibada ambazo kwamba tumezifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada kama hizo haziondoki wala hazikatiki baada ya kukatika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qiyamul layl, qiraatul Qur'an, adh-dhikr, ad-du'a na ibada nyingine mbalimbali ambazo kwamba tumezitekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibada ambazo kwamba zipo ni ibada ambazo kwamba zabakia madamu mja yuko hai, madamu mja yuko hai yafaa endelee kumwabudu Mola wake mlezi. Kwa hivyo Ibn Rajab alhambali rahimahullah asema matendo mema la tanqati'u binqita'i Ramadhan, bali hiya baqiya, bali matendo mema ni matendo yenye kubakia baada inqidai, hata baada ya kuondoka Ramadhani, madama la abdu hayya, madamu mja yuko hai. Kwa hivyo ndugu Muislamu jambo pekee ambalo kwamba litakuzuia wewe kutokamana na al-amala saliha ni kifo. Madamu uko hai, madamu wapumua, basi yafaa kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila al-mamat, kama alivyomwambia Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mlezi mpaka kikujie kifo. Kadhalika Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah asema al-a'mal la tantahi bintihai mawasimiha innama tantahi al-a'malu bintihai al-ajali matendo mema matendo mema hayaishi wala hayakatiki kwa kule kuondoka misimu yake innamal a'mal bali si vinginevyo isipokuwa matendo mema tantahi bintihai al ajali huondoka na kule kukatika inapofika ajali ya mja kwa hivyo ndugu muislamu madamu upo hai madamu wapumua basi yafaa kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila almamat wa'bud rabbaka hatta yatiyaka alyaqin muabudu Mola wako mlezi mpaka kikujie kifo kwa hivyo kifo ndio jambo pekee ambalo kwamba litakuweka wewe mbali na amali asema al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah wallahi mal mu'minu alladhi ya'malu shahran au shahrayn au aman au amain wallahi ma jaala Allahu liamali lmumini ajalan duna almaut, asema wallahi, hakuwa muumini yule ambaye kwamba yufanya matendo ndani ya miezi ama miezi miwili ama mwaka ama ndani ya miaka miwili, wallahi ma jaala Allahu liamali lmumini ajalan duna almaut Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia kikomo cha matendo ya muumini isipokuwa mauti. Jambo pekee ambalo kwamba litakuweka wewe mbali na matendo mema ni kifo kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam idha mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath atakapokufa mtu na atakapokufa mwanadamu ndipo matendo yake hukatika lakini madamu ipo hai madamu yupumua basi endelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila al-mamat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin muabudu mola wako mlezi mpaka kikujie kifo kadhalika ndugu waislamu mmoja katika waja wema bishr ibn al-Harith rahimahullah aliambiwa, inna qauman yataabaduna fi ramadhan wa yajtahidun fa idha kharaja ramadhan taraku al-amal. Aliambiwa kuna waja na kuna watu fulani ambao kwamba wanafanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na wanajitahidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, fa idha kharaja ramadhan mwezi mtukufu wa Ramadhani unapoondoka, tarakuu alamal, wanaacha matendo mema, wanarejea nyuma. Kuswali ambapo kwamba walikuwa wakiswali hawaswali tena, kufunga somu za sunna hawafungi tena, kusoma Qur'ani hawasomi tena, qiyamu laili hawafanyi tena, na matendo mbalimbali ambayo kwamba wamejitahidi kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hawayafanyi tena. Ameelezewa hali ya watu kama hawa, jawabu akasema bisa alqaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi ramadhan inna saliha yajtahid wa yata'abbadu sanata kullaha akasema ni watu waovu walioje ambao kwamba hawazitambui haki za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani maana hakika mja mwema inna saliha mja mwema ni yule ambaye kwamba yajtahidu yajitahidi wa yataabadu sana takullaha na anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala miaka yote, madamu ipo hai, endelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sio kitendo kizuri, ni kitendo kibaya mja kujitahidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuyafanya matendo mema, na baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani aacha kufanya matendo mema, aregea katika uovu, aregea katika uasi, aacha kuswali, yuacha kufunga, yuacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, aregea nyuma. Kama ni mraibu warejea katika uraibu, kama ni mlevi arejea katika tembo, kama ni muovu arejea katika uovu wake. Bisal qaumu la yaarifuna lillahi haqqahu illa fi ramadan Hawa ni watu waovu ambao kwamba hawazitambui haki za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, ibada bado zaendelea, ibada bado zipo hata baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah ambaye kwamba ulimwabudu ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio Allah wa Shawwal na ndio Allah wa Shaaban na ndio Allah wa Dhulqaada na Dhulhijja. Allah yupo wakati wowote na miezi yote na mwaka wote, Allah yuko. Allah ni hayyun la yazul wa daimun la yahul. Kwa hivyo ndugu Waislamu, yule Mola mlezi ambaye kwamba tulikuwa tukimwabudu ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi pia vile vile tuendelee kumwabudu katika miezi mingine. Allah haabudiwi Ramadhani peke yake alafu akaacha kuabudiwa katika miezi mingine, la. Allah yupo kila wakati Allah yupo na atendelee kuwepo, watawakkal ala alhayy alladhi la yamut. Kwa hivyo ndugu Waislamu, matendo mema bado endelea Kule kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani sio kumalizika kwa matendo mema. Tujitahidini na tuendeleeni kuyafanya matendo mema, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas na kwa kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haki za Allah bado zipo madamu uko hai. madamu wapumua basi endelea kumwabudu Mola wako mlezi waabudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم